بسم الله الرحمن الرحيم غرد يا شبل الايمان اسلامسكي دافيدسكي سيرفيس اونلاين ستوديو دين www.studio-din.com представляет الحق وفيه النور فيه النور الله تبارك وتعالى فيه الحق وفيه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى Govorili smo ju priješnjem našem druženju da je smrt neminona i da smrt mora doći svakom sinu Ademovom ko se je god rodio i šta je god stvoreno mora doći njegov kraj. Bio on du, duži ili, ili kraći, mora doći njegov kraj. Kada čovjek umre, neophodno je prvo ustanoviti njegovu smrt. Da se ustanovi, znači da se ustanovi njegova smrt. Najbolji i najsigurniji način za ustanovljenje smrti jeste da to bude savremenim medicinskim ovaj putevima, da dođu znači ovaj stručne osobe koji mogu potvrditi da je nastupila, da je nastupila smrt. I to je najsigurniji način. To je najsigurniji i najbolji način, to je Allah te barek dala blagod, blagodat prema nama, da je dao znači da ne moramo uh, ići jer u prošlim vremenima se je često dešavalo da žive ljude okopavaju da žive ljude ukopavaju, jer nisu mogli znači na adekvatan način zbog nestručnosti svoje, i zbog nepoznavanja propisa i zbog problematike, same problematike stanja u kome se može naći, znači čovjek koji je ovaj umirući da ode u komu, da padne i sliša o tome, da se dešavalo se da su ukopavali živi ljudi. Na nekoliko načina možemo ustanoviti, kako spominju islamski učenjaci, da je nastupila, da je nastupila smrt. Prvi način jeste opušteno stopala da stopala bivaju labava i opuštena. Znači nisu stopala, da stopala kada sama po sebi padnu napred, onda se znači opustaju. Ta opuštenost tih stopala ukazuje, znači, jedan je od, uh, jedan je od simptoma da je nastupila smrt. Dalje, odvajanje kostiju u podlaktici, imamo kosti, dvije koje se šire u stranu i odvajaju se jedno od drugih. To mogu, znači, uh, uh, oni koji su stručni, mogu, znači, rukom ovaj... Uh, uh, jeli, opipavajući mogu primijetiti da je došlo do razmicanja, do razmicanja kostiju. Također, jedan od argumenta da je nastupila smrt jeste da se novo skrivi i da pada u jednu stranu, naginje na jednu od dvije strane. Krivljenje znači nosa u jednu od dvije strane. Koža lica se opusti, opušteno znači kože lica, utanjaju slepočnice, oba dvije slepočnice utanjaju, pa ovdje ove udubine bivaju znatno veće nego obično, znači na slepočnici. Zaustavljanje rada srca, kočenje pogleda i opće hlađenje tijela mejka. I opće hlađenje tijela mejka. nešto propustimo, vi možete nakon toga pogledati u knjizi. U određenim situacijama neće se požurivati ovaj sa hukmom da je nastupila smrt, jer postoji mogućnost da je došlo do udara groma, do požara, do utopa, da pada ni stijenu, pada u veliku rupu, na primjer, strah od zvijeri, rata, znači da se čovjek prepade i tako dalje, pa može ostati dva, tri dana u komi, u nekakvom čudnom stanju, pa onda znači može doći ponovo do buđenja, može doći ponovo do buđenja. Pa se ostavlja, znači, mediti, neće se žuriti dok se ne, ne utvrdi, znači, ne utvrdi smrt. Imam Šafija kaže, nasljednici umrlog ne treba da žure sa opremanjem, jer može biti samo nesvješćen. Međutim, kada vide očite znakovi, uvire se u nastup smrti, treba da požure sa njegovim opremanjem. Znači, ako se vidi neka, nešto čudno je nastupilo, desila se e, čudna situacija ili događaj, onda neće žuriti, nego će znači sačekati malo, pa ako treba dan, dva ili tri sačekati, znači da se vidi da, da li je, da se u, znači, uvjere prisutni da je nastupila smrti. Nakon što se potvrdi na jedan od spomenutih načina, a kazali smo koji je najbolji, da je nastupila smrt, prvo što će se učiniti nakon nastupa smrti, zatvorit će se oči umrlom. Zatvaraju se njegove oči. Znači, prvo što se čini, zatvaraju se oči. U Seleme kaže da je Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam ušao kod Ebu Seleme nakon što je preselio i vidio je njegov pogled ukočen. Pa mu je zatvorio oči i rekao, pogled prati dušu kada iziđe iz tijela. Zato pogled ostane ukočen, jer duša kada iziđe, pogled je prati. I ostane tako u tom položaju prateći dušu koja je izišla. Pa je nakon toga poslanik Salomon Salim učio dovu Ebu Selemi. A ko će mi kazati šta je, šta je rekao Umu Selemi? Šta je rekao poslanik Salomon Salim Umu Selemi? Te vam podari bolje. A, da Allah zamijeni, da Allah podari, znači, kaže gospodar moj, a, a, džirni ti musibeti, uohlufni hajren minha, a, nagradi me za moju sibet i zamijeni ga boljim, pa kaže, ko to ima bolji od, od, od Ebu Seleme, pa je uzvišen je Allah te barek od Allah u je dao onoga koji je bio bolji od, od Ebu Seleme, poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Šedad ibn Uvejs kaže da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao zatvorite oči mrtvima jer pogled prati i dugušu i govorite samo lijepo jer meleki aminaju kažu gospodaru naš uslišaj jeli, aminaju na ono što vi govorite. I zato kada se ljudi nađu pored mejita ne trebaju ništa da govori nego dobro. Ja sam, jadan billah, čuo ljude koji govore riječi I ta, takve stvari pričaju, a mejt ispred njih i skupina ljudi sluša da bi se čovjek stidio sam da ode usred pustinje da to priča sam sa sobom. Tako pričaju a mejtu ispred njih. Koliki je to džehl i koliko je to neznanje. Pa znači, pored mejta čovjek treba pričati samo najlepše stvari, a ne treba znači pričati ono što je ružno i što se i što nije za pričati. Imam Neovi, navodi konsensus islamskih učenjaka u svome dijelu Al-Minhaj, a to je komentar muslimovog sahiha, navodi konsensus islamskih pravnika o legitimnosti sklapanja očiju mrtvom. Znači, to se čini, zatvaramo, znači, oči mrtvom. Dobro. Nevjernici zatvaraju oči mrtvom. Je tako? Vidjeli ste. I oni zatvaraju tako. Bar tako prikazuju. Zar to nije oponašanje nevjernika? Što? Što je činio? Pa onda danas kažu, kaže, ne smijete, kaže, nositi brade, zato što nevjernici nose brade. A Allahov poslanik sa osvijem zabranio šta o ponašanje? Nevjernika. Pa Allahov poslanik samo ponašao nevjernike, po njihovim riječima, ili ashabi. Mi kažemo, ono što je došlo u šarijatu, nas ne zanima, či, kad bi sad svi nevjernici obrezivali mušku djecu, hoćemo oni kazati, e ne, mi ćemo sad ostaviti da bi se razli od nevjernika. On će, oni kad bi to znali, Oni bi svi počeli praktikovati islam, samo da ga mi ostavimo. Ali mi to nećemo, jer je to došlo, to je naša vjera i to je došlo u sunnetu poslanika, sallallahu alaihi sallam. Oni ako to činimo, kažemo da Bog da ste kazali šehadet prije toga nešto što se to počeo učiniti, da bar bude upisano u sevap. Ako čine, oni su se vratili ispravno, vratili se svojoj fitri, čistini, prirodoj. A ako ne čine, opet ovaj protiv njih. Tako da, znači, ne možemo kazati da se to da je to ponašanje nevjernika, već je to sunnet poslanika sallallahu alejhi ve alihi wasallam. Imam Ebu Abbas al-Kurtubi kaže u svom djelu al-Mufhim, a to je komentar Muslimovog sahiha. To je jedan lijepi komentar Muslimovog sahiha, štampan je u pet tomova od jednog maliki, u sedam tomova od jednog malikijskog učenjaka. Ovaj, on kaže da je zatvaranje uči umrlog sunnet po kome rade svi muslimani. Kažu neki fakihi razlog iz kog se to učini, kažu jeste da se ovaj da se prikrije promjena boje očiju, jer boja se očiju mijenja, pa da ne bi se znači ljudi prepali i tako dalje i onda je medit lepše izgleda kad su oči zatvorene nego kada su otvorene. Jer otvorene oči bi živog čovjeka. Jer svako kada vidi, vidi medita, očekuje da će biti oči sklopljene. sklopljene je I sada ti vidiš medita otvorene oči. To je zaista ovaj a, prizor koji od koga mogu znači, mnogi da se uplaše i da ostane znači, ovaj, a, je doživljavaju traume od toga, jel? Oči se zatvaraju odmah nakon nastupa smrti. Nakon što duša napusti tijelo, zatvaraju se oči, da, jer ako se tijelo ohladi onda, onda se teže zatvaraju, onda ostaje, znači, ostaje taj problem a, a, zatvaranja očiju. Pa je, znači, prva stvar koja se čini jeste sklapanje očiju. Imam Šafija kaže, da e, nakon smrti prvo za treba zatvoriti oči da to čini njemu najbliža rod, rodbinski najbliža osoba to može učiniti a bilo ko da učini učinjeno je učinjeno je ono e, što je potrebno i e, što je legitimno ili što je da kažemo obavezno a videćemo kada budemo govorili o drugim stvarima da bližnje osobe imaju kudi kamo veliku vezu sa mejitom nakon nastupa smrti znači da od kupanja umutavanje u kefine, spustanje u kabur i tako dalje, pa ćemo vidjeti još jednu grešku naših ljudi koji su obavezali mame da to sve rade. Pa hođa mora kupati. Ako neš kupati, neš biti imam u džami. Je tako? To je kod nas tako. To je pogrešno. To je nepravda mamima. To je nepravda hođama. Oni nisu to duže raditi. Dužan je to da radi neko iz porodice i tako dalje, ali nekome ovaj tovariti nagla, navrat da to mora raditi, uročinavati njemu, da je to njemu platu i slično tome, to je, to je neispravno. To je pogrešno, to nije bio sunnet prvi generacija. Može biti čovjek koji dolazi i kupa, čak i kad bi naplatio nešto za svoj rad i tako dalje. Međutim, da se obaveže određena osoba da mora i da se prisiljava na to, to je, to je zabranjeno. Ono što što ima, ja sam bio u jednom džematu, jednog se mama prisiljavala, čovjek se boji. On zaista vidi sam čovjek, kaže, ja kad vidio meita, kaže, ja ne znam šta bi sa mnom bilo. I čovjek se plaši i nakon toga ne kaže, ako hoćeš, mi hrabi, ako hoćeš, službu, moraš kupati. I onda nastanu problemi, nastanu problemi zbog toga. Neki islamski pravnici navode da imaju posebne dove koje se uče prilikom, prilikom ovaj sklapanja oči Posebne dove, no međutim, poznato je da u sunnetu nema vjerodostojnih predaja koje bi potkrijepile takve stavove, nego se jednostavno samo se zatvore oči, prenosi se od nekih tabina, od eh, Bekra ibn Abdullah al-Muzenija da je rekao kada zatvaraš oči umrlom, kaži Bismillah wa ala sunnati Rasulillah ili Bismillah wa ala midlete Rasulillah. Da je to govorio, reci a, u ime Allaha i po sunnetu poslanika ili po vjeri poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, no međutim poznato je se ovo uči kada? kada se Tako je, Hasan. Kada se spusta, kada se spusta, me i tu kaboru. Ovo su riječi tabijina. Mi smo prošli put kada smo govorili o predaji Alije radijallahu ta'ala anu kada je rekao da ga prati 70.000 meleka. Kazali da kada Ashab nešto kaže što je od gajba, a doba je isto vid gajba, jer doba je ibadet, je tako? Ibadet se ne može činiti po nahođenju, nego ibadet mora imati osnovu. Možemo li kazati za tabijina da je isto tako da on neće govoriti po svojim prohtjevima, nego da je on to čuo od sahaba, a ashab od poslanika bez sumnje. Ili, ili je to je neispravno tako kazati? Nije, ne, neispravno. Neispravno. Tako je, neispravno je tako kazati. Nećemo kazati da je, da je vin čuo, da je tabin, jer tabini, koliko god bili da su, koliko god da su pouzdani, oni nisu pouzdani kao ashabi. Ashabi su svi pouzdani, njihovo, sigurno njihova, njihovo pamćenje i njihovo razumijanje vjere nije bilo kao kod ashaba. Tako da ne možemo kazati ne možemo kazati da je da je to isto tako, znači sunnet poslanika sallallahu alejhi Dobro. Kada mi kažemo sad stanem kod jednog pitanja. Zašto ovdje nismo mogli kazati ovaj zašto ovdje nismo mogli kazati da je ova predaja da se veže za poslanika sallallahu alejhi ve Hajmo drugačije jedan prostim pitanjem. Znate šta je Mursel hadis? Hadis Mursel. U kome se ne spominje ko? Ashab. Znači, Tavin kaže, rekao, Hasan el Basri kaže, rekao je poslanik, sallallahu alaihi sallam. U redu. Hasan el Basri je Tavin. Vidio je ashabe. Ili Mujahid je vidio ashabe. Zašto mi, kad kažemo da ovaj, a zašto kažemo da je Dajid kazao da je Hasan el Basri doživio ashabe, a svi su ashabi pouzdani, a Hasan el Basri pouzdan, a znamo da ashab prenosi od poslanika. Razumijete me? Hasan al Basri pouzdan. I on je čuo da sahaba, a svi su ashabi pouzdani, sve jedan, ne zanima na je ko je. Zato kad u hadisu kož dođe, da tabir kaže čuo sam jednog ashaba, hadis je šta? Sahih, ne, razum, ne, ne zanima nas je ko je. Jel to je Buhorir, ili Ibn Abbas, ili Mesaud, ili bilo koja sad koga ne znamo, oni su svi šta? Pouzdani. Zašto da kažemo, kad Hasan kaže nekom poslanik, zašto skoro da dajim? nije on nikad nije mogu da vidi poslanika, a od ashaba nije čuo. Dobro, ali vidi. Kažemo, Ibn Hasan al-Basir prenosi, ili kažemo, hajmo ovako, Mujahid je imao koliko a, šehova svojih ashaba? 90. 90. Mujahid znamo da je od, velike iz rane skupine tabina, prva skupina tabina. I on kaže, rekao poslanici Sala, mi ne prihvatamo to. Zbog čega? Pa znamo da je on od 90 ashaba slušao A znamo da sahabi prenose od poslanika sallallahu alejhi ve Zbog čega ne prihvatimo tu predaju? U redu prekid lanca. Nije ashab, Molim? Nije ashab. U redu. A nije rekao da ovaj da je čuo od ashaba, nego direktno od poslanika. Možda to samo rekao. On ne, ne, on nije rekao da je čuo od poslanika. On kad rekao da je čuo od poslanika, on bio ashab. Ili bi bio, ne daj Bože, šta? Pa Nešto drugo. Ibn Mesud kada, ja, ja, sedi Ibn Mesud kada kaže, ja sam, kaže, rekao je poslanik, sallallahu alejhi ve Znamo da Said nije čuo od poslanika, nego je slušao od koga od Asaba. A svi su ashabi pouzdani. Rasvatate vi gdje je problematika. Zašto ne prihvatimo tu predaju? Iz, iz razloga, jednostavnog razloga, zato što ovaj Hasan al-Basri, osjedi u sebi, ne mora znaš da je on čuo od Asaba. Možda on čuo od drugog od tabina. A ovaj tabin od drugog. Kakvo je stanje ovih tabina mi? Ne znamo. Jer hadis u kome se kaže da Kur'an vrijedi za trećinu da sura kul huvallahu ahad rehlas vidi za trećinu Kur'ana prenosi sedam tabina jedan od drugog. Znači Hasan al-Basri, pa imate još šest tabina, sve ista generacija i onda od poslanika sa Ovi ljudi od koje je prenosio, ko su oni? Jer mi znamo da je Hasan al-Basri čuo da sahaba. Mi brema kazao to je sahih, je tako? Jer su svi sahabi poznani. Ali ne znamo ko je između Hasan al-Basrija i ashaba. Jesu li drugi tabini ili direktno? A ako su drugi tabini, ko su? Jer nisu svi tabini pouzdani. Pa znači tu biva šta? Prekid lanca ili kažemo postoji mogućnost da je lanac prekinut i kod nas je hadis šta? Daif dok ne dođu drugi putevi koji ga podupiru. Razumijete? Jesi. Dobro. Znači ne može dova ne može dova od sebe i dova mora biti od poslanika sa osrem, a riječ tabina ne mogu biti dokaz na ovom slučaju. Dobro. Neki islamski pravnici smatraju kada mejt, kada mu se zatvore oči, da će se glava pod, podvezati jednom podvezačom, ovako znači ispod vilice. I to ste vidjeli na glavu, znači da se veže gore čvor, tako da se stegne znači vilica, da se stegne vilica uz, uz glavu. To se čini iz razloga a, da o, usta ostanu zatvorena, da se lahko može mejt kupati, znači da ulazi voda u unutrašnjost mejta, I druga stvar, da ostanu zatvorena kada se ukopa, da ne ulaze insekti u usta. Da ulaze insekti u usta. U sunetu poslanika sa Allahom ne postoji argument koji ovo podupire, niti negira. No međutim, vidimo da je ova korist šta? Očita, je li tako? Ima koristi? Ima, kako nema koristi? Pa su zbog toga mnogi neki ovaj fakihi, znači, gledajući znači, na korist ovoga postupka, kazali da je legitimno da se čini ovaka, ovaka stvar. Ima hadis, a, koji govori o podvezivanju vilice. Ima hadis, no međutim kaže imam Zeynai da je on garib. Da je on garib. A imam Zeynai kada kaže da je hadis garib, to znači da nema lanca prenosilaca. To je kod njega. To je njegova izričita terminologija. Imam Zeynai, to je jedan poznati hanefijski hadijski stručnjak. A, hanefijski učenjaci su bili više fakihi nego hadisi. Ali ovaj je specializirao hadis. Zeynai, ima svoje poznato djelo nasporaje. I on je, ovaj, kaže da je hadis garib. A on kada kaže da je hadis garib, onda to znači da nema lanca prenosilaca. To je bitno, moramo znati. Na primjer, kada nađete, da kažemo, u tefeku na lehi, ko prenosi taj hadis? Buhari Most. No, međutim, kada nađete u Neilu na utaru, da je spomenuto mu tefeku na lehi, to znači da je obilježen Muharija i muslim ima Mahmed. Imam Ahmed. Pa je tu razlika u terminologiji. Znači, može se desiti razlika u terminologiji hadisa. Ovdje, znači, kada kaže da je garib, to znači da nema lanca prenoslaca. A kod nas sve što nema lanca prenoslaca, to je šta? Ne. Ništa. Ne vrijedi. Kako god da bilo lijepo izgledalo, bez lanca prenosilaca, to nema nikakve, nikakve ovaj vrijednosti kod nas. Dobro. Hafiz Askalani kaže u hadijskim zbirkama ne nalazim predaje o podvezivanju milica. Ovo kaže u svom idolu Ediraje. A Hafiz Ibn Hajar kad ti kaže ne mogu naći hadisa, nemoj se patiti. Nemoj gubiti vrijeme. Smiri se i kaže da Allah nagradi svakim dobrom na tvojim riječima. Jer zaista taj čovjek je bio enciklopedija. Enciklopedija hadisa i ne znam da nakon nisam primijetio imam muslim je imam i nakon Buhari i muslima ne znam da je bio čovjek pametniji za hadis i za hadisku nauku od Ibn Hajar. Raskalanije. Ahmed, eh, Ahmed ibn Ali, Ebul Fadl ibn Hajar Raskalani, koji je u 852. hežeske godine, je zaista, je zaista imam i hafiz, i on je pečat hafiza, kaže se za njega da je pečat hafiza, ne misli se hafiz Kur'ana, hafiz Kur'ana, to je kod njih bilo do sedme godine, nego hafiz je u hadisu, i zaista je on bio ovaj veliki pravnik ovoga umeta, ili veliki muhadis ovoga umeta. Šeh ibn Usaymin kaže, koliko znam, nema dokaza o podvizijen bilice. Nema dokaza. Znači, nema dokaza, ali smo govorili da ima da je, da je korist očita, pa na uđutim ko ne čini, nećemo kazi da je šta. Da je griješan, da je ostavio nešto što je propisano. Ne, ali kažemo, koristi očita i vi ćemo još neke takve stvari najićemo, da nemaju argumenta u sunnetu, no međutim, pa ih su kazali da se to može praktivo, zato neispravno je, braće moja, uvijek kazati, ne, ne, ne, argument, aus, razumijete? Argument ne, jer skoro mi se desilo da jedan brat postavio pitanje jedno i ovaj putem interneta i kaže mu pa islamski učenjaci, pa sam spomenuo na dva mjesta islamski učenjaci, kad on meni piše tamo kaže, ma šejih kaže pusti islamski učenjaka, kaže ma šta je sunnet. To je prvo nekultura sa, i sa sunnetom, i sa kitabom, i sa islamskim učenjacima. Allah što mu kaže, ako ne znaš, pitaj učenje. Koga ćemo mi pitati ako nećemo učenje? Ako nećemo se obratiti, imamima mezheba, šehrul samim te ili ibnul kajimu, i imamima općenito umeta, kome ćemo se obratiti? Čemo mi sami o sebe pokušati razumijevati nešto što oni nisu razumijeli? I možete vidjeti do, do čega sebe čovjek spusti koji nije naučio ne 40 neovih hadisa i koji zna tri ajeta od toga dva pogrešno, kaže pusti učenjake. A ovaj, ima šta je sunneta? Tako brižan za sunnetom više nego svi učenjaci koji nisu, znači pazna na sunnet, A jadan billah. To je neispravno. Nego znači gleda se šta su fakih kazali zbog čega. oni su ljudi koji su najbolje razumjeli vjeru. Ovaj pa se znači, pa treba slijediti. Njih, naravno, ponekad, a delir biva iz razuma. Ne mora uvijek delir biti iz Kur'ana i Sunneta. Ponekad biva delir što nema delila. Kaže islamski učenjac, kaže šta ti je dokaz? Kaže dokaz je to što nema dokaza. Ti kažeš, na primjer, nekome, neko te pita, je li dozvoljeno da ja a, pijem vitamine koji jačuju moje tijelo. Ne štete, nije potrebno da štete tijelo, kaže neko haram. Mi kažemo, ne, to je halal. Pa kako? Šta je dokaz? Kažemo, dokaz je to što nema dokaza da je šta? Da je haram ili je osnova da je to halal. Tako znači, ne mora uvijek biti Kur'an i sunnet i završeno. Jer će mnoge stvari, nego znači ima tu razum, ima kijas analogija, ima, znači imaju drugi, znači, sporedni izvori koji se mogu koristiti, znači, prilikom, prilikom donošenja propisa inštihad, baš tako. A, neki islamski učenjaci isto tako smatraju, ovo isto pitanje, smatraju da treba razgibati, razgibati mejtu zglobove. Da se mejtu razgibavaju, da se mejtu razgibavaju zglobovi, ručni i nožni. Pa razgibavanje nožni, nožni zglobova biva tako što se a, podkoljenice previju u koljenu i onda se sve to tako skupa, znači i podkoljenice i nadkoljenice, guraju prema stomaku napred pa da znači da dolaze ovaj stegna da dođu na stomak meita. Pa se onda ponovo pruže. A ruke se skupe, znači meitu u laktu, ovako se skupe, znači podlaktice, nad nadlaktice i onda se rašire u stranu. I onda se ponovo ruke opuste. To se radi dok je meit još vruć. To se radi dok je meit još vruć da bi njegovi zglobovi šta? Omekšali i onda nakon toga kada ga kupaš lahko možeš dignuti ruku, zato recimo nećeš stopalo se to, ne radi ništa sa stopalom, niti se radi sa rukom jer ovo i kada je ukočeno, još bolje ti je, tako? Ne, znači neće padati ruka. Međutim, znači ti puno da možeš razmaknuti ruke, da možeš oprati mejta, znači ispod pasu, je tako? I da možeš kada, kada motaš u kefine, znači da se može znači umotati kako treba. Pa je, s te strane kažu da se razgibavaju s globovi meitu dok je još ta vruć. Dok je još vruć i onda oni ostanu razgibani kad se mejt ukoči, ne ukoče se s zglobovi. Znači, zglobova se mogu se blago previjeti, tako da to koristi znači pri, pri ovaj to koristi pri kupanju meita. Znači, kazali smo da ovaj postupno postoji dokaz iz argumenta i sunete, i sunete poslanika sa ali nema ništa što brani, a korist je šta? Korist je očita i ono što su islamski učenjaci prihvatili kao pohvalno, možemo im prihvatiti, međutim, kažem, opet to nije obaveza i ne smije se smatrati šta? Sunnetom. Ne treba nije kazati da kaže, ja sam prakti... ne, ti si praktikuo stvar koja je lijepa, koja ti je olakšala i tako da, međutim, ne, smat, ne praktikuje, ne smatra se to sunnetom. Neki islamski učenjaci smatraju da je lijepo staviti a, a, na stomak mejta železni komad, komad železa, da spriječi napuhivanje stomaka. Da spriječi napuhivanje stomaka, pa se tako vidi danas da se često stavlja nož ili se stavlja nešto drugo od, od makaze, jel? ili nešto stavlja se uglavnom svako podneblje, ima znači ovaj svoj običaj, pa stavljaju, ranije stavljala sablja i slično tome, znači da se spriječi, da se spriječi znači napuhivanje stomaka. prenosi se da je od Abdullaha ibn Adama, kada je umrla sluga Enesa ibn Malika, naredio je da se stavi na njegov železni, železni predmet. No, ljudi moja preda ima mahanu svome lancu prenosilaca. Imame šabi isto smatrao pohvalim staviti sablju na stomak umrlog, ali ispravno je da ovaj postupak ne, nije legitimno činiti nije legitimno činiti, a ovdje sad kažemo, e dobro, zašto je ono legitimno, ovo nije legitimno. Zar je ovo nema, jer nama je cilj da se ne napuše stomak medita. Kažemo, jeste. Prvo, a nije potvrđeno od prvih generacija da se tako činile. Nije potvrđeno da se tako činile. Dobro, to i nije samo po sebi toliki argument, no međutim, jači argument jeste što taj železni predmet ne može spriječiti napuhivanje stomaka. Kako može nož koji ima 200 ili 300 grama spriječiti napuhivanje stomaka? ili sablja, ne znam koliko, a ne možete staviti znači, veću količinu da spriječi napuhivanje. Znači, to treba pritisne nešto, pritisne stomak, to treba biti velika težina da ne bi se napuhao stomak. Pa ne treba, znači, ovaj, ne treba, znači, to činiti, nego lijek tome je šta? Brzo. Pož, tako je, baš. Požurivanje, požurivanje, požuriti sa meitom, jer je to sunnet, znači, požuriti sa meitom. U današnje vrijeme imamo velike hladnjače gdje se može ostaviti mejta ako postoji potreba, ako postoji potreba da se odgodi njegovo ukopavanje iz opravdanog razloga, može znači ostaviti, a stavljanje znači e, železnog predmeta bolje bolje ne činiti iz prethodno spomenutih razloga. Nakon toga će se pokriti tijelo mejta jednodjelnim pokrivačem, Aisha radijallahu ta'ala anha kaže kada je preselio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokriven je prugastim pokrivačem ili prekrivačem. Imam Neovi navodi konsenzus islamskih učenjaka o ovom pitanju, znači da se nakon toga pokriva jednim prekrivačem. Ovde se jedino izuzima čovjek koji je preselio u ihramu. Neće se pokrivati njegova glava, jer će biti proživ na sudnjem danu sa telbijom. Da tako imate poznatu predaju unuka da je onaj ashab pao na refatu sa jahalice pa je slomio vrat. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam okupajte ga sa vodom i sidrom, a sid je, sidri je plod divljeg lotosa. Okupajte ga s otim i nemojte, kaže, pokrivati njegovu glavu. On će biti proživljen na sudnjem danu izgoreći talbiju. Biće proživljen izgoreći talbiju. Islamski učenjaci ovdje pi, postavljaju pitanje pa kažu kada čovjek na hađu umre, jel treba neko za njega od prisutnih, od njegovih, a, njegove rodbine, da obavi hađ ili ono ostatak hađa što je ostalo. Mi znamo kada čovjek Ramazan, ovaj, ostanemo Ramazan da nije ispostio, treba šta da isposti? Za njega neko. Kažu da li hađ, da li će doći, na primjer, sin ili otac preselio na hađu, pao na Arefatu, da li će doći sin pa nastaviti hađ za njim. Kažu, e, u stvari jače je mišljenje od islamskih pravnika je da neće to činiti, a uzme i za dokaz ovaj hadis. Kažu, poslanik sallallahu alaihi wasallam je vidio ashaba kome se to desilo i rekao, on će biti proživljen učeći telbiju. A u drugom se predaju na u doj vredostojnom hadisu se navodi da ona i ko, da ona i ko umre na hađu, krene na hađ, pa umre na hađu, da će mu biti upisana nagrada hađu do sudnjega dana. Šta mislite? Krene na hađ i umre, a to ne treba čovjek žaliti nikoga koga vidi, žao nam je što se dešava nešto bi muslimani, ono uđutim onaj ko umre, a nekom se nam. Biće mu upisana nagrada hađije do sudnjega, do sudnjega dana. Pa, ako bi dovršio za njega hađ, onda bi ta nagrada se šta? Prekinula, jel? Hajde. U svakom slučaju ispravnije da to ne čini i vidimo ovdje da se to desilo Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije rekao i recite njegovim a e, bližnjima neka za njega obave ono što je ostalo hađa, ne nije, već je znači, već je a, kazao da će biti proženjen na sudnjem danu izgovarajući termin. Neki islamski izbrani smatruju da se treba prije pokrivanja ovim jednodnevnim prekrivačem skinuti sva odjeća, sva odjeća umrlo, jer kažu da ako ostane prekrivač dođe preko tijela i još odjeća preko toga, onda to dovodi do zagrijavanja tijela a to nije cilj. Znači, cilj je da tijelo ostane što duže hladno, jer tako se, znači, sporije kvari. Naročito kada se radi o uh, podnebljima, znači, gdje, gdje su velike vrućine, onda sigurno to dolazi brzo, do, da u oko par sati može doći do, znači, do, do velikih promjena na meditu i tako dalje, ne kažemo da stoji <clears throat> dan ili dva. <clears throat> Prisutnim osobama je dozvoljeno da otkriju medita i da ga poljube. Džaber ibn Abdullah kaže, kada je moj baba Abdullah preselio kao šehid na Uhudu, jeli, otkrivao sam njegovo lice i plakao, pa su mi branili, a poslanik sa osvemi nije zabranjivao. Subhanallah, ljudi brane, a Allahov poslanik ne zabranjuje. Allahov poslanik sa osvemi nije zabranjivao. Kaže, moja tetka Fatima je također počela plakati, tada je Allahov poslanik sa osvemi rekao ženala, ženama plakale ili ne plakale, e, njega, to jeste Abdullaha, obavijaju meleki svojim krilima, a sve ga ne ponesete drugoj se predaj navodi da je lice Abdullaha eh, radijallahu ta'ala anhu bilo izmasakrirano. Izmasakrirano pa su zbog toga sprečavali Allahu poslanik sa osam je naredio da ga otkriju, da ga vidi, da ga Džabir vidi, da vidi svoga babu radijallahu ta'ala anhuma. I Ajša prenosi da je poslanik sa osam poljubio Osmana ibn Malvuna nakon što je umro. Potom je rekla kao da gledamo poslanikove sallallahu alaihi vseleme suze koje cure iz njegovo lice. kada je preselio Ebu Vail, došao je Ebu Burde i poljubio njegovo čelo. Znači, ovo sve predaje koje ukazuju na legitimnost da se poljubi e, mejit u čelo. Ili mimo čela u lice nije, o, nije znači, ovaj, bito. Bito je da, e, da je dozvoljeno znači, da se poljubi bilo gdje u lice. Imam Buhari prenosi da je Ebu Bekru ušao kod poslanika, sa nakon što je preselio, pa je otkrio njegovo lice, poljubio ga i zaplakao. Znači Ebu Bekr je poljubio lice poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U drugoj predaji stoji da ga je poljubio između očiju sallallahu alaihi ve alihi ve sellem. Pa je znači legitimno, pa je legitimno. Pa je legitimno da se poljubi, da se poljubi medit. Ovo bi bile a, znači ne, osnovne stvari koje se tiču medita nakon smrti. Nakon smrti, znači nakon smrti, ali prije prije kupanja medita. Prije kupanja meita. Sada ćemo preći, ako Bog da, e, treći je a to je kupanje meita. Kupanje meita. Lijepo je požuriti sa opremanjem umrlog i nije ispravno bez šerijatski validnog razloga da se okašnjava sa opremanjem i ukupom. Jer Ebu Harire prenosi da je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam rekao požurite sa dženazom. Misli se na Mejita. Ako je bio dobar, u njegovu je korist. U protivnom, riješite se njegovog zla. U ome hadisu je spomenuto požurite sa Mejitom. Požurite sa Mejitom. Neki islamski učenjaci kažu to se misli požurite kada budete nosili. No, međutim, hadis je došao kakve prirode? Opće. Opće prirode. Požurite sam, požurite sam opće prirode. I dalje, kakva bi koris bila da mi požurimo noseći ga putem, a vamo dva, dva dana ovaj oklevamo, da ga okupamo, da ga umotamo u kefine i tako dalje. Nema, znači, nema vidne koristi. Nego je, znači, općenito, ovaj, da se požuri. I jedan imao jednom hadisu da je e, da, da, da je od poštivanja mejita i ukazivanja časti njemu da, da, da se požuri sa okupanjem, taj hadis, taj hadis daif. Ima i hadisa drugih koji jasno ukazuju na požrivanje sa pripremom dženaze, ali te predaje koje se, koje se navode u tome smislu nisu vjerodostojne. Kupanje umrlih muslimana je obavezno po konsensu islamskih učenjaka, osim za one koji postoji E, postoji dokaz da se ne kupaju kao šehid. Kao šehid. Znači oni se, oni se ne kupaju. Dobro. Čovjek koji umre kao utopljenik, je li šehid? Čovjek koji umre od stomačne bolesti, je li šehid? U redu. Čovjek na koga se sruši njegova kuća, je li šehid? Je li zakupa? kupa? Če se razići u lema, će se složiti? Kupa. Kupa. Kupa se. Zašto? Pa to se odnosi na borbi Šehidu borbe, znači. Mi imamo tri vrste šehida. Šehid na Dunjalku je Ahiretu. Šehid na Dunjalku, a nije na Ahiretu. Šehid na Ahiretu, a nije na Dunjalku. To su vrste šehida. Prva vrsta šehida koji su na Dunjalu i na Ahiretu, to su ljudi koji poginu na bojnom polju, prilazeći, na neprijete, ne okrećući leđa, i želeći da Allahova riječ bude gornja. To je cilj njove borbe. To je šehid na Dunjalku i na Ahiretu. To je šehid na Dunjalku i na Ahiretu. I to je najbolja vrsta šehadeta. Na bojnom polju, prilazeći, ne okrećući leđa, i želeći da Allahova riječ bude gornja. To je riječ, to je šehid na dunjalku na ahiretu. Imamo šehida, reci. Ali šehid ako čovjek brani svoj imetak, ali se to za to smatra utaj šehid ili, je baš... To je, ista, to je ista ova skupina, ovi drugi, spomenut ćemo. A, ne, šehid na dunjaluku, a nije na ahiretu, to je čovjek koji je izišao na bojno polje i prilazi ljudima i bori se A ne bori se da Allah riješ bude govorio, nego se bori šta da dobije stolicu da kaže da je hrabar i tako dalje. Ja, a mi ne znamo šta je u njegovom šta srcu. vi znate da se onaj ashab borio, pa, je, pa su rekli kako se bori, pa kaže poslanik sa osam, on je stanovnik vatre. Pa su svi ashabi, to je... Znate koji je to udarac bio za ashabe? Čovjek se bori i u bitku ulazi i tako hrabar i kaže Allahu poslanik, on je stanovnik vatre. Pa su ga pratili, zaista htjeli, pa su da vidjeli kada, kada ga jedan udario po ruci, ovaj, pa ga počeli sabljama udara da nije mogo suzdržati, nego je stavio sablju na svoje grudi i naslonio se na sablju da izašao izišao na njegova leđa. Pa su onda svi znali zašto je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve selleme naravno putem vahija i objave, kazao da je on stanovnik džahennema. Pa imamo, znači, imamo šehida koji je šehid na Dunjaluku i na Ahiretu, spomenuli smo. Imamo šehida na Dunjaluku, a nije na Ahiretu, to je čovjek koji se je borio radi nekih drugih ciljeva, ali mi ne znamo šta je u njegovom srcu. Hoće li ga kupati? Mi ne znamo šta je u srcu. Nećemo. On je šehid za nas. Mi ga tretiramo šehidom. On je za nas šehid. Mi ne znamo šta je u njegovom srcu. Osim kad on kazao, pazite, u mom srcu je to i to, ja ovdje zato i zato borim. To je druga stvar. No međutim, mi ne znamo šta je u njegovom srcu. I imamo treću vrstu, a to je šehid na ahiretu, a nije na dunjalu, a to su ove skupine koje smo spomenuli. Oni dobijaju nagradu šehadeta gdje? Na ahiretu. Ali ih mi ne tretiramo ovdje kao šehide u smislu ovih propisa. U smislu ovih propisa. To znači te tri vrste, to su te tri vrste šehida. Dvije su pohvale, a jedna je pogrdna. Što se tiče kupanja nevjernika, islamski učenjaci imaju e, različita mišljenja po tom pitanju. Imam Nemovi kaže, muslimani nisu obavezni kupati nevjernike po konsensusu islamskih učenjaka, jer obredoslovlja nisu vezana za nevjernika, za nevjernike, niti su oni u osnovi čisti. Međutim, dozvoljeno je muslimanima da ih okupaju, iako je nevjernička rodbina preča da to učini od muslimanske rodbine. Znači, imam neovi kaže da nisu muslimani obavezni to da čine, ali ako učine, znači neće smetati, iako je njihova rodbina nevjernička preča da to učini. Imam Šafija kaže, nema smetnje da musliman okupa svoga bližnjeg mnogobožica. Da ga okupa iako je mnogo božac. Ovo mišljenje zastupa imam Ebu Hanife, Ebu Seur i svi sledbenici Hanefijske pravne škole. Imam Kasani, poznati Hanefijski učenjak koji ima svoje djelo Bedaju Sanaja, a to je temelj, njegovo djelo je temelj Hanefijskog fikha, kaže, nije obaveza kupati nevjernike, pa nakon toga kaže, međutim, ako je musliman sa njim u rodbinskim vezama, onda nema smetnje da ga okupa, obaviju u kefine, prati njegovu dženaziju kopana. Ako je za sa njim u rodbinskim, u rodbinskim vezama. Ibn Đubeir kaže, jednom muslimanu je umro otac, a bio je židom, pa nije tio pristovati dženaze svoga oca. Kada je to spomenuto Ibn Abbasu, rekao je, nije smetalo da ga ukopa, prati dženazu i moli Allaha za uputu oca za njegovog života. Znači, mogao ga je prati dženazu i ukopati ga i moliti Allaha za uputu prije njegovog života. A nakon smrti, ako umro kao nevjernik, nema pravo da mu čini, da mu čini dovu. Imam Šabi kaže, kaže Poslanikovi sallallahu alejhi ve selleme ashabi su prisustvovali ukopu žene kršćanke koja se zvala Umu Haris. Umu Haris. I ovu predaju bilježi Abdurazak ibn Bešejbe, imam Ibn Hazm i drugi sa ispravnim lancem kronoslaca i ove prethodne predaje koje su spomenu su ispravne, a vi ćete vjerostojnost predati tamo, gledat ćete vjerostojnost tamo u izvorima kada budete učili. Ibn Omer je pitan da li musliman može pratiti uko bližnjeg kršćanina, odgovorio je neka izdeje ispred onih koji ga nose. Tako se prenosio od njegovog oca Omera radijallahu ta'ala anhumah. Kada je umro Ebu Talib, radi Allahu Anhu, došao je kod poslanika, sallallahu sallame, Alija. Njegov šta? Sin. Njegov sin. I rekao je poslaniku, sallallahu sallam, ona je tvoj zabludjeli, daj dajđaj, amiđaj je umro. Tvoj zabludjeli, amiđaj je umro. Allahu poslanik, sallallahu alejhi ve selleme reče, idi, ukopaj ga i nemoj ništa činiti dok se ponovo ne vratiš. Idi, ukopaj ga i ne čini ništa dok se ponovo ne vratiš. Kaže ali ja otišao sam, ukopao ga i vratio se poslaniku sa Losanem, pa mi je naredio da se okupam. Učio mi je dovu za svako dobro. U redu. Ovdje je spomenuto da je Alija radijallahu te alanhu a, ukupo ukopao ga i kaže mu Allahu poslanik sa osam, nemoj ništa čini dok se ne vratiš. Neki učenjaci iz ove predaje zaključuju da je Alija radijallahu ta'ala anhu isto tako okupao Ebu Taliba, svoga oca. Kako to zaključuju? Ovdje kaže idi ukopaj i nemoj ništa čini dok se ne vratiš. Kad se vratio kaže okupaj se. Kako ovi učenjaci zaključuju da je Alija isto okupao svoga oca? Molim? On od vode Od vode mu frca. Poslanik Molim? Rec, rec. Poslanik mu da se okupio. Šta znači to? Znači, znači da je dirao. Znači, jer je sudne da se okupa čovjek nakon što kupa Ne. mejita, općenito. A onaj koga nosi da promijeni abdes, to je sunnet. Neka ulema kaže da je vađim. Ali mi ćemo doći do toga da je ispravno da je šta? Da je sunnet, doćemo do, tog pitanja. Pa kad je rekao mu ne moriš čim dok se ne vrati, kad se vratio, naredio mu je šta, da ga? Da se osim. Onaj ko bi ukopao samo mejta, treba se on kupati? Ne treba. Nema razilaženja. Ali onaj koga je kupo, treba se kupati. Ili sunne da se okupa. Dok mu je naredio da se okupa, ali znači šta da ga je? Znači da se indirektno, ponekad se da indirektno, znači iz predaje zaključiti nešto, ne mora uvijek biti, ne mora uvijek sve biti jasno. Drugo mišljenje, to jest učenjaci koji brane, zastupaju ima Maliki i Hambelijski pravnici, pa ne dozvoljavaju musliman da okupa svoga bližnjeg ako je nevjernik. Ibn Džubeir kaže da mu je ta rekao, musliman ne može kupati niti u kefine zamotati svoga bližnjega ako je nevjernik. Ovdje možemo kazati da je Allah najbolje zna da je ispravnije da je dozvoljeno čovjeku da učini ovo. Da je dozvoljeno da učini iz nekoliko narednih razloga. Prvo, nema jasne zabrane koja brani. Nema jasne zabrane koja to šta? zabranjuje. Nema jasne zabrane koja to zabranjuje. Drugo, čovjek je obavezan da čini dobročinstvo nevjernicima bližnjim. Svojim bližnjim ako su nevjernici. Da čini dobročinstvo. A kupanje mejta i umotavanje u kefine i, u, i ukopavanje, šta, shodno? Dobročinstvo. To je vid čega? Vid dobročinstva, jeste. To je vid dobročinstva. To što iz, isto tako predaja Alije ukazuje indirektno da je Alija šta? da je po naredbi poslanika sa osam šta? Okupao svoga babu, Ebu Taliba. Da je Alija, radi Allahu anhu, okupao svoga babu, Ebu Taliba. Zato ne možemo reći radijallahu Allahu anhu ma, kad spomenemo Aliju, ali ibn Abi Talib ne možemo reći radijallahu Allahu anhu ma. Da Allah njima zvojice smiluje, jer je njegov babo preselio kao nevjenik. Pa kažemo radi Allahu anhu, dok kažemo Ibn Omar radi Allahu anhu Ibn Abbas radi Allahu anhu Džabir ibn Abdillah radi Allahu anhu Nuaman ibn Bashir radijallahu anhuma. A ne možemo kazati a, Ali ibn Abi Talib radijallahu, kažemo radijallahu anhu, neću preći radijallahu anhuma. I četvrto, iz četvrtog razloga što je ovo mišljenje Ibn Abbasa, a ne znamo da ima neko da sahaba da je kazao suprotno. A mi znamo da ipak Ibn Abbas, a, ovaj, da je on Ali ovoga umeta od sahaba i nema nikoga od sahaba da je kazao suprotno, tako da je njegovo mišljenje sigurno preče nego druga mišljenja, ali je pitanje, znači, fikske prirode, razilaže se učenjac, pa onaj ko brani, ne kaže se znači da je novotar i slično, niti onaj koji čini da se kaže da je novotar, nego znači to je stvar je ičtihada, ništa više od toga. Pored toga što je dozvoljeno znači da ga kopaj, okupaj i tako dalje, nije mu dozvoljeno da mu klanja dženazu. Tu nema razilaženja. To ne znači, znači ako ga je pripremio za ukop, da će, da će ovaj, a, da će mu klanjati znači dženazu. <clears throat> Pored toga, ne smije muslimana kupati nevjernik po kojem se konsensu učenjaka. Muslimana kupa samo musliman. Ne može ga, znači, ne može ga kupati nevjernik. Allahu ta'ala alem, salli Allahum ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa sahabi ajma'in. Nakon kratke pauze, ako Bog da nastavit ćemo dalje. Sa.